Bailes tiek izmantotas cilvēku pieredināšanai, un katru reizi, piedzīvojot netaisnību, bailes aug augumā. Netaisnības apziņa ir tas nazis, kas iešķeļ brūces mūsu emocionālajā ķermenī. Emocionāla inde rodas no mūsu reakcijas uz to, ko uzskatām par netaisnību. Dažas brūces sadzīst, dažas iekaist, arvien vairāk. Ja mēs esam pilni ar emocionālu indi, ir nepieciešams no tās atbrīvoties – un mēs atvieglojam sevi, nododot to kādam citam. Kā mēs to darām? Piesaistot šīs personas uzmanību. Paskatīsimies uz vidusmēra pāri. Lai kas notiktu, sieva vienmēr ir nikna. Viņai ir daudz saindēta emoci emociju, jo vīrs pret viņu ir netaisns. Viņa nav mājās, bet sieva atceras pāridarījumu, un inde viņā izplešas. Vīram pārnākot, sieva vispirms cenšas piesaistīt viņa uzmanību, jo tad visa inde var pāriet uz vīru, bet viņa jūt atvieglojumu. Tiklīdz sieva ir pateikusi vīram, cik viņš ir slikts, cik stulbs vai cik netaisns, inde ir pārsūtīta viņam. Viņa runā un runā, līdz piesaista viņa uzmanību, vīrs beidzot reaģē un kļūst nikns, un sieva sajūtas labāk. Bet nu inde atrodas vīrā, un atvieglojums vajadzīgs viņam. Ir jāpiesaista sievas uzmanība un jāatbrīvojas no indes, bet tā jau vairs nav tikai sievas inde, tā ir abu indes summa. Pavērojot šo miedarbību, ir redzams, ka viņi aizskar viens otra brūcis un spēlē pingpongu ar emocionālo indi. Inde augs plašumā, līdz kādu dienu viens no viņiem eksplodēs. Tā visbiežāk cilvēki izturas viens pret otru. Piesaistot uzmanību, enerģija pāriet no vienas personas uz otru. Uzmanība ir svarīgs elements cilvēka prātā. Ik viens pasaulē visu laiku tiecas pēc uzmanības. Piesaistot kādu uzmanību, mēs radām sazināšanās kanālus. Tiek pārraidīts sapnis, tiek pārraidīts spēks un arī emocionālā inde. Parasti mēs mēģinām nodot savu indi tam cilvēkam, kurš ir atbildīgs par mums nodarīto netaisnību – Bet ja šis cilvēks ir tik spēcīgs, ka nevaram viņam to nosūtīt, mums ir vienalga, kam to nosūtām. Mēs sūtām to vājākajiem, kuri nespēja aizsargāties, un tā veidojas nevienaldzīgas attiecības, nevienlīdzīgas attiecības. Spēcīgākie aizvaino mazāk stipros, jo viņiem nepieciešams atbrīvoties no saindētajām emocijām. Ir nepieciešams atbrīvoties no emocijām, un dažreiz mums pat nevajag taisnību, mēs vienkārši vēlamies mieru. Tāpēc cilvēki meklē spēku, jo spēcīgāki mēs esam, jo vieglāk ir atbrīvoties no indas uz to mērķi, rēķina, kuri nespēja aizsargāties. Protams, mēs runājam par attiecībām ellēm. Mēs runājam par garīgo slimību, kas eksistē uz šīs planētas. Neviens nav vainojams tās esamībā, Tas nav ne labi, ne slikti, ne pareizi, ne nepareizi, tā vienkārši ir normāla šīs slimības gaita. Ne, neviens nav vainīgs pie tā, ka aizvaino citus, tāpat kā cilvēku ziedomu planētas nav vainīgi pie ādas slimības. Tu neesi vainīgs, ka tevī ir brūces inficētas ar indi. Kad tu esi fiziski slims, tu taču nevaino sevi, nejūties vainīgs. Tad kāpēc justies slikti un mocīties vainas apziņā par to, ka slims ir tavs emocionālais ķermenis. Svarīgi ir apzināties šo problēmu. To apzinoties mums rodas iespējas sadziedēt savu emocionālo ķermeni, jeb jūtu pasauli un izbeigt ciešanas. Ja mēs to neapzināmies, tad nevaram darīt neko. Tad mēs varam vienīgi turpināt ciest no miedarbības ar cilvēkiem. Ne tikai ar citiem, bet arī, arī, arī pašiem ar sevi, jo mēs mēdzam aizskart arī paši savas brūces – lai sevi sodītu.